Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Thank you. чацвер адбыўся суд рэдакцыі газеты наша ніва супраць дзяржаўнага камітэту пад руку рэспублікі Беларусь. У сённяшняй вострай браме я не буду стамляць слухачоў пратакольнымі справаздачамі з таго працэсу, а распавяду пра пэўныя асаблівасці сучаснага беларускага погляду і погляду на беларускія праблемы, якія ўбачыліся мне на тым працэсе па-новаму. Па Суд адмовіў рэдакцыі, адхіліўшы яе іск да міністэрства друку. Нагадаю, з чаго ўсё гэта пачалося. Ведамства Михайла Падгайна вынесла газеце папярэджанне за распальванне міжнацыянальнай варожасці нагодаю стаў апублікаваны ў нашай ніве ліст чытачкі суддзілоўскай. Яна, дарэчы, была на працэсе, дзе чытачка эмацыйна распавядала пра адчай беларускамоўнага чалавека ў цяперашняй Беларусі. Такі чалавек увесь час церпіць прыніжэнне і абразы як ад суграмадзянаў, так і найперш ад органаў улады ненавіджу расейцаў і зайздрошчу чачэні пісала спадарня суддзілоўская і працягвала не ведаю дакладна калі гэта пачалося зараз гэта ўва мне сядзіць крывавым комам які патрабуе выйсця а выхад адзін дзейнічаць бо слова ўжо не дзейнічае бо я напэўна толькі ў бога Я жанчына, архітэктар драўлянага дойлідства. Я люблю дрэва і ўсё тое, што робяць рукі чалавечыя ў згодзе з прыродай і дазволам Божым. Знішчыць лес і згвалціць народ гэта тое самае. Калі мяне схапілі ў курапатах на тамтыя дзяды, пасадзілі ў камеру на прылуцкай, на наступны дзень чатыры гадзіны вазілі невядома дзе ў спецшафе без вокан падгукі чыста рускіх радыё альфа ці то белей мяне гвалтавалі маральна у пастарунку калі распранулі да гала апісваючы мае рэчы у суддзе калі суддзя ніяк не мог зразумець што за месяц такі у якім я нарадзілася студзень кожны дзень гвалтуюць у транспарце калі крывяць расійскімі насамі на пытанні ці адказ па-беларуску учора прылюдна старая расейка згвалціла нашу жанчыну якая заступала ёй дарогу ў турэйбусе у Понаехали деревня, жизни от вас нет. А наша турки тихенько ее отказывала. «Пробачьте, Калиласка, я хутка выйду». Так и вышла со словами «Пробачьте, Калиласка». А та старая деревня, алкоголичка. И я не здолела расквасить ёй нос. Я Яны расейцы згвалцілі наших детей, якія теперь саромяцца деревенской мовы, мовы своих бацькоў. заваўцелі ўсіх беларускіх жанчын, самых прыгожых у свеце і самых працаздольных. Заваўцелі нашых мужыкоў, самых лагодных у свеце, што тыя не могуць абараніць сваіх жанчынаў. Абразілі мову, знішчылі культуру і гісторыю, жывую крыніцу пераўтварылі ў крыніцу. Яны расейцы згвалцілі нашы імёны і прозвішчы, назвы гарадоў і вёсак калі Бог зробіць спіс усяго згвалчанага і знішчанага на маёй радзіме. Я ведаю, хто такія расейцы, і таму я ведаю, што робіцца ў чачэніі, і я ёй зайздрушчу. Я наўмысна прывёў гэты ліст, гэты прадмет судовага разбіральніцтва цалкам, каб слухачы самі маглі даць яму ацэнку, вызначыць, што гэта распальванне нецярпімасці да іншых ці адчайная спроба абараніць сваё. Рэдакцыя наша нівы настойвала на другім, а суддзя Федарэнскі салідарызаваўся з дзяржкам друкам, маўляў, тут усё ж першае распальванне. У выніку іск рэдакцыі да дзяржкам друку быў адхілены. Папярэджанне засталося ў сіле. Рэдакцыі дастаткова на працягу году атрымаць яшчэ адно такое, і спадар падгайны можа ініцыяваць працэс закрыцця нашай нівы. вялікім рахунку гэта быў справядлівы суд. Нельга пісаць у газеце ненавіджу расейцаў. Таму і спадар падгайны і ягоны прадстаўнік на працэсе антонаў і суддзя федарэнскі маюць рацыю. Гэта абсалютная рацыя. І можна было б увогуле не ўшчынаць разбіральніцтва, але вось у чым тут праблема. Ніколі справядлівае рашэнне ў такой справе не будзе вынесена на карысць беларушчыны. Беларусчына паводле гэтай абсалютнай рацыі асуджаная на паразу і выміранне. Рэч у тым, што заканадаўства патрабуе аднолькавага стаўлення як да беларускай мовы, так і да расійскай. У нейкіх чыста лябараторных умовах суд мусіць дбаць пра роўнасць і пра тое, каб адныя не казалі, што іх душаць другія. І суд дбае. Толькі ж мы не існуем у лабараторных умовах. Мы існуем ва ўмовах сёння ўжо абсалютна адкрытага дзяржаўнага пераследу ўсяго беларускага і поўнага прыярытэту ўсяго расійскага. Гаварыць у такіх умовах пра роўнасць значыць непазбежна выносіць несправядлівае рашэнне. Што суддзя федарэнскі і зрабіў. Суд адмовіўся разглядаць кантэкст у якім існуе беларускамоўны грамадзянін краіны, а таксама эмацыйны бок прадмету гаворкі, ліста чытачкі. Суд адбыўся не ў імя паляпшэння грамадскіх узаемадачыненняў, а ў імя літары закона. З чаго я, прызнаючы гэтую самую літару, раблю выснову, што нашае заканадаўства з ягонымі пасажамі пра роўнасць насамрэч падтрымлівае русіфікацыю і скіраваная на задушэнне ўсяго беларускага. Што гэта значыць? Гэта значыць, што пра беларушчыну ці больш дакументальна пра беларускія нацыянальныя інтарэсы сёння дбаюць і могуць дбаць толькі прыватныя асобы, якія дзяржаўнымі органамі разглядаюцца як варожыя. Зразумела, што прыдушаная за два стагоддзі русіфікацыі беларускае пытанне, мова, культура, гістарычная памяць. Усё гэта мусіла б сёння мець прыярытэт у заканадаўстве. Бо гэта наша бо яно нікому апроч нас не патрэбнае, бо яно сёння занядбанае і пастаўленае на мяжу выжывання. Такія прыярытэты існуюць ва ўсіх цывілізаваных краінах, у тым ліку і ў былых савецкіх рэспубліках, дзе сваё нацыянальнае атрымала пасля развалу ССР абсалютны заканадаўчы прыярытэт, як кампенсацыю за савецкія часы, за гады ў ціску, за русіфікатарскую палітыку Масквы расійскую мову і культуру выдатна захаваюць абароняць і прымножаць самі расейцы але ні расейцы ні палякі ніхто яшчэ ў свеце не будзе захоўваць бараніць і прымнажаць беларушчыну апроч самых беларусаў вось жа сёння гэтай справай займаецца не дзяржава а жменька нялюбых дзяржаве людзей якія міжволі ператвараюцца ў апазіцыю адно толькі гаворачы па-беларуску Інакш кажучы, паводле фармальных прыкметаў наша краіна ператварылася ў нешта накшталт тамбоўскай або цвярской губерні. Менск, кажуць, моцна нагадвае варонеж. А людзі, якім патрэбная Беларусь як такая, зее мовай і праўдзівай гісторыі, зее будучыні, няхай такіх людзей і нямала, яны не толькі нацыянальная меншасць, яны яшчэ і непажаданая нацыянальная меншасць по инерции мы еще думаем, что варто изменить уладу на свою белорусскую, и наша меньшесть перетворится в большесть. Будут приняты отповедные законы, у которых приоритет будет замацован не за российщиной, а за белорусщиной. Але проходят годы, и надея на альтернативу тая, как дым бо ёсць улада, а ёсць многія сотні тысячаў насельніцтва, якое шырокай маса ідзе па праспекце з карыны на 9 траўня. Прызнаюся, што ніколі ў жыцці не бачыў на менскім праспекце столькі народу, колькі сёлета на дзень перамогі. Цемра, позні вечар і сотні сотні тысячаў шпарка рушаць кудысьці ў адным накірунку канца гэтаму потоку няма і не прадбачыцца ані за паўгадзіны ані за гадзіну пераважна ідзе моладзь але вось пракульгаў і старэнькі дядзечка на тварах увесь спектр грамадства ад пячатак інтэлекту да распухлых бамжоўскіх плюхаў што яшчэ можа прыйсці ў галаву калі назіраеш такое як не купалаўскі верш а хто там ідзе у агромністай грамадзе Укупалы беларусы ішлі з мэтай занесці сваю крыўду на свет цэлы і каб людзьмі звацца. А куды ж навошта ідуць сённяшнія беларусы. Вось натурысты дзіцёнак гадоў пяці рашуча прысеў на броўку праезнай часткі. Ягоныя бацькі нервова хапаюць яго за рукі. Пайдём, куда стомлена пытаецца дзіця. Туда цвёрда адказваюць бацькі а я адчуваю што для іх у гэтым адказе ўтрымліваецца нейкі сэнс які я зразумець не магу Мабыць той сэнс зразумелы і для ўсёй гэтай чалавечай ракі якая рашучам кне ў адным накірунку па ходніках і па самім праспекце Урэшце спыняю дзецюка які здаецца зможа растлумачыць што тут адбываецца куды ідуць усе гэтыя людзі у Ён паглядзеў на мяне абсалютна цвярозым вокам і адказаў: куда-то вдаль. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст два стагоддзя. аўтар праграмы Сергей Дубавец. Назаўтра мне растлумачылі, што ўсе гэтыя сотні тысяч хадзілі глядзець салют, што пасля яны вярталіся з салюту і па пешаходным у гэты час праспекце і запаўнялі сабою ўваходы ў метро. У метро, кажуць, было не ўбіцца знаёмы мастак спрабаваў зайсці ў сумнай памяці пераход на станцыі няміга не здолеў бо гушчыня людзей утварыла чаргу давялося б доўга стаяць а мастак некуды спяшаўся Людзі рушылі з аднаго боку перапоўненыя абвешчаным на гэты дзень святам непаслушэнства, з другога ж імкнуліся проста выйсці з цэнтру гораду, туды дзе хадзіў хоць які гарадскі транспарт купалава пытання засталося вісець у паветры. Купалаў адказ быў яўна не пра гэтых людзей. Трэба абавязкова патрапіць на судовы працэс нашай днівы, каб адчуць сваё месца ва ўласнай краіне і праўдзівыя адносіны да цябе з боку людзей і ўлады. Не судовай галіны ўлады, а проста ўлады, адзінай цяпер у нас прэзідэнцкай. Суддзя не скажа вам, не выпендрывайцеся са сваім языком, як могуць сказаць у тралейбусе або ў краме. Суддзя мусіць прымаць цябе такім, які ты ёсць. Ён толькі перапытвае: скажыце, значит, расейцы і рускія это не адно і то жа. Зміцер Бартосік з гэтай нагоды зрабіў выснову, маўляў суд, расплюшчыў яму вочы на тое, хто ёсць хто расейцы гэта русіфікатары расіяне гэта жыхары рассеі а рускія гэта проста рускія якія жывуць у беларусі гавораць па-расейску і не выяўляюць агрэсіі да беларушчыны мы ў гэтай класіфікацыі проста беларусы можна з гэтым пагадзіцца але няма адчування што мы гаспадары краіны ці то ад слабасці нашай нешматлікасці неразвітасці не Наша апазіцыя вельмі добра пачуваецца на мітынгах, але не як альтэрнатыўная, а як маргінальная сіла. Яшчэ лепш яна пачуваецца за мяжою. Кожнага лідара вельмі лёгка ўявіць сабе паслом Беларусі. У асяродках, дзе збіраюцца беларускія эмігранты і беларускія апазіцыянеры, ужо зусім не адчуваюцца мяжы, якая падзяляла першых і другіх. На судовым працэсе гэта зведваеш яшчэ лепей. Здаецца, прамаўляеш такія рэчы, якія складаюць ісціну, што для паляка, што для літоўца, што для амерыканца, а ў адказ сустракаеш няўцямны позірк суддзі. Толькі ж паводле ўсіх фармальных прыкметаў менавіта ён тут гаспадар. А хто тады ты эмігрант? выходзіць эмігрант, бо лягчэй знаходзіш агульную мову з замежнікамі, чым з тутэйшымі. Але ж яны тутэйшыя, што жывуць у Менску са сваімі альфа-радыямі, роксамі ды да расійскімі тэлеканаламі, яны таксама насамрэч жывуць не ў Беларусі, а ў варонежы. У тым, што яны робяць і гавораць, няма анікаліва клопату або цікавасці да спецыфікі гэтае зямлі значыць яны таксама эмігранты толькі мы эмігранты з захаду а яны з усходу з рассеі расейцы мы ў іхных вачах якія-небудзь цэрэушнікі або натаўцы а яны ў нашых расейцы мы апазіцыя а яны электарат усенародныя ўлады вялізнага корпусу чынавенства корпус гэты аднародны увесь заточаны пад адзінаўладнага кіраўніка краіны Нарэшце кіраўнік, для якога галоўны клопат бараніць матушку рассію, таксама не мае ніякае дачынення да Беларусі як такой. Ён праўда, не эмігрант, яму паводле статусу не паложана. Ён у такім раскладзе акупант. Thank you. такая вось класіфікацыя беларускага насельніцтва складаецца на працэсе ў вышэйшым гаспадарчым судзе краіны з зусім адпаведнай у гэтай класіфікацыі назвай рэспублікі Беларусь. Паводле правілаў, што беларускай, што расійскай мовы, калі слова Беларусь у гэтым выпадку не скланяецца, яго трэба браць у двукосі іменем рэспублікі Беларусь абвяшчае суддзя і гэтыя двукосці гучаць у ягоным голасе на поўную моц. Тое, што з-за абсурднасці сітуацыі не перадаецца на пісьме, аказваецца выдатна чуваць у вымаўленні. Хто якое хоча, той такое і ўкладае ў гэтыя двукосці пачуццё. Хто іронію, хто сарказм, так отбывается тому, что все разумеют, что насамрэч мы живем у Воронежи, коли хочется у Воронежи номер два. Зусім новое пачуццё, з якім даводзіцца сустракацца, асабліва сярод моладзі гэта неўсвядомленая крыўда на згаданую другаснасць бо раўналеткі з варонежа нумар адзін слухаюць прафесійнае прыкольнае рускае радіо, а нашым даводзіцца спажываць сурагатныя падробкі пад яго ў выглядзе ўсялякіх радыоBA. Быццам мы горшыя. Старэйшае пакаленне апошнім часам таксама не ўсвядомлена крыўдуе, што Путін не наш. Прыдумалі гэтую самую РБ. Навошта? нібы нейкі штучны бар'ер на шляху ўспрымання палітычных навінаў суседняй расійскай федэрацыі. Масе народнай больш падабаецца адчуваць сваю далучанасць да аўдыторыі ад буга да курыл, чым усмоктваць з тым жа праўда маскоўскім пранонсам правінцыйныя пародыі беларускіх мас-медыя. Магчыма, спрацоўвае яшчэ савецкі стэрэатып далучэння да вялікае, як тады казалі общнасці. Між іншым на рускам радыё спрацоўвае іншы стэрэатып. Там цяпер кажуць, што іхнае радыё слухаюць расіяне ад брэста до Владзівастока. Чуеш такое і адчуваеш, што ўз'яднанне зусім блізка. Лукашенко раз по раз каже, што суверэнітэту ён не аддасць, але што тыя словы, калі на інфармацыйныя, палітычныя і ўсе жыццядзейныя беларускія каналы ўжо фактычна надзетыя штекеры пад маскоўскія гнёзды. Нават беларускі наварускі бізнес ужо павярнуўся галовамі адназначна на ўсход и не стала только некая от часу Икскап, Атлантида, что показалась была за океанской пучины, снова зникла у хвалях чужеродного, чужомовного, чужосветного океану. Надто ж яна цяжкая, каб утрымалі яе, няхай сабе і тысячы рук энтузіястаў. Парадаксальна тое, што і ўласна расійская культура не выклікае ў душах нашых апанентаў ніякіх эмоцыяў і не мае аўтарытэтаў. Даводзячы рацыю чытачкі нашай нівы, якая заявіла пра сваю нелюбоў да расейцаў, што было кваліфікавана як распальванне нацыянальнай варожасці, я згадаў фразу прафесара Праабражэнскага з булгакаўскага роману сабачае сэрца, які сказаў: « Не люблю пралетарыята. Аналагічны выпадак, які аднак нікому не прыйдзеў галаву трактаваць як распальванне варожасці сацыяльнае. Суд гэта не кранула. Чаму? Можа справа ў тым, што булгакаў даўно памёр ці таму, што зноў актуальнымі робяцца адносіны да сабачае сэрца, якое за савецкім часам было забароненым творам тады патэнцыяльна ліст чытачкі суддзялоўскай праз 100 гадоў можа таксама трапіць у школьныя хрыстаматы а сёння на парадку дня нас чакае новы гулах прадстаўнік дзяржкам друку малады юрыст антонаў настойвае на інтарэсах свайго ведомства нашыя праблемы яму проста незразумелыя Ён са сваімі стэрыльнымі законамі выглядае ў нашых вачах марсіянінам. Але я разумею, што ў ягоных вачах праз усе гэтыя клопаты пра нікому непатрэбную родную мову і ўсе звязаныя з гэтым праблемы марсіянамі выглядаем якраз мы. Мы гаворым на розных мовах, на розных частотах, на розных хвалях, у розных канцах зямлі. Нашыя довады не перасякаюцца. панорама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у пакуль юрысты занудна перачытваюць артыкулы законаў, якія кожны бок успрымае і трактуе па-свойму, я спрабую зрабіць высновы. Гэты працэс канстатаваў радыкальны падзел паміж насельніцтвам Беларусі на эмігрантаў еўрапейцаў і эмігрантаў расейцаў. Гаспадара гэтай краіны пры ўсім жаданні я не разгледзеў. Але калі такога гаспадара няма, гэта не значыць, што ён не з'явіцца заўтра. Цалкам магчыма, што з'яўленне ягонае станецца поўнай нечаканасцю як для еўрапейцаў, так і для расейцаў. Другая выснова. Носьбітам нацыянальных інтарэсаў Беларусі сёння з'яўляюцца асобныя людзі і адасобленыя групоўкі людзей, якія часцей адмаўляюцца ўладаю, чым падтрымліваюцца ёю беларуская мова як адзін з падставовых нацыянальных інтарэсаў будзе бараніцца цяпер тымі самымі разрозненымі асобамі і групоўкамі якія будуць заганяцца ўладамі ва ўсё глыбейшы адчай а пасля у супраціў прыход гаспадара у беларусі пачнецца з таго што гаспадар з'явіцца ў беларускай мовы у Гэта яшчэ адна выснова, якая прыходзіць у галаву на працэсе ў вышэйшым гаспадарчым судзе. Я спрабаваў давесці суддзю, што распальванне варожасці мусіць выяўляцца ў нейкіх закліках, чаго ў нашаніўскай публікацыі і блізка няма. Суддзя федарэнскі запярэчыў. А як вы разумееце словы выхад адзін дзейнічаць, спытаўся ён баронячы расійскі народ, ён разгледзеў тут заклік да бойкі ці нават да пагромаў. Баронячы беларушчыну мне такое і ў галаву не прыйшло. Я згадаў пра зачыненыя беларускія школы, а таксама пра рубрыку прыватных абвестак у газеце наша ніва. Што-небудзь накшталт свядомыя беларусы клетчыны, адгукніцеся альбо ахвочы аддаць дзіця ў беларускі садок тэлефануйце. Вось што такое ў маім разуменні дзейнічаць. На жаль, свайго аптымізму, які я выношу з такіх абвестак, я ніколі не змагу давесці суддзю федарэнскаму, у якога ў вачах чытаю няўцямна рытарычнае лукашэнкава каронае пытанне. А зачем? вострая брама беларускі культурны кантэкст два стагоддзя